Don't do titik dadak ditotol ya rene. Sawangane kok anyani. Mesti pengawan solo. Riwayatmu ini tumono ada cok isi-isi no Mas Fiki pen dia apa Ayo jatuhna panjenengan ning piyambake ta. Salah. Eh? Kone nek njunjung asmane liyan pancen cocok. Lho kenyataane nduk TV sing nduk nyanyi Lho kenyataane mergo kon ngejokno mergo tau degake kaos iki. Pas kota habis memet. Tapi gak apa-apa sing penting sing penting ya men. Sampe kudu sing penting. Sing penting cek gak medhetne sedulur timbang kepaten obor. Lho ngono lho. Iya iya. Amur kepaten kijur. <laughs> Ini dulur karo aku lu dulur temenan iku. Dulur apa? Oh, pokoke sing gelek mlebu TV tak aku dulur. Iki gak tau ngegae ya gak ana dulur. Lah lambemu lambe panjen lambemu lambe lemes panjen. Nek mendayang merone sing kan sepatu kaos kaki. <laughs> sing penting cara bergaul kudu iso menghadapi orang tua bagaimana. Oh, iya. teman bagaimana. Ngomong aja sampe menyinggung perasaan harus begitu sebab wong tuwa teke iku apa sih lek tak omong ini mesti mantel lho sekira konco gak mangkel lho iki lho ya apa carane carane ya iku mang nah iya kepilih setengah halus lho kok ngepil ya apa sih <laughs> ngomong karo konco itu ya ojo dipek dhuwur pek ni sore lek iso sepatune colongan lek <laughs> dipek unsur suwe-suwe aja welas lho but mari iki bahasa Indonesia yo memang memang ini saudara sudah saya cari coba ini sudah beberapa hari Waktu saudara perjanjiannya sudah wah kartola ini sudah semayanannya itu tidak kelar. <laughs> Apa wae kok semayanannya itu? Nah, coba. Wah, hanya yang wong Waktu rem. waktu hmm? ketemu iya. dengan saya di apa tuh di permatan jalan. Iya, Iya. Nah ini sehingga istri saya itu marah-marah dengan saya. Saya <laughs> ngomong gue permen mulekan di sini. ngomong buat ngomong permen langsung ngemut permen sopo. Apa sih istrimu ada apa? Udah marah-marah dengan saya. Kenapa? Karena saudara Tolo ini jelas dimau-mau oleh istri saya. Eh? Kono bisa pisan ngisin-ngisino aku ben pindho ngisin-ngisino wong kerembung. Wong kerembung itu kabe pinter-pinter bisa mau cola nulis, bahasanya ya cocok. Iya. Nek situ tok iki sing rodok menclek Gak nemen oleh ngelek ngelek no aku ini. Lho, apa sih dimau-mau? Lho, lah bener ya apa? Oh, saudara Kartolo. Ah. Kamu dinanti-nanti istri saya. Lho, ngono lho. Kok dimau-mau? Mau kok. Lho. ya dinanti-nanti itu sing salah. Lho, kok iso dimau-mau ku ya apa sih karep? dimau-mau lah bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Lah bahasa daerah. Ya diarep Lho, Lah oh, iya, iya. diarep-arep bojoku. Tapi kok cocokno karo cara Jawa iku terus dimau-mau? Iya, lah kan sih apa, Bang? Dinanti-nanti. Bahasa apa? Ya? dinanti yo engko oh. eh ya baca kerae engko ya lek dinanti nanti singko engko kon diem saiki tak engko engko oh ya oh iya iki sekolah engko endi lho ini apa ini sekolah jelas menggenyek pada saya ini menggenyek menggenyek biaya orang or, eh, orang tua kalau apa lah deh kok kalau mau apa itu Jadi biaya orang lain. <laughs> Tidak sedikit orang tua saya menyekolahkan saya itu. Bila perlu jutaan. Saya wong kucing rembes saya gak ngimu. Oleh musombong lho. Wak kon niku ojek nem-nem tambah aku iki kancamu dhewe wis seru tetek amu. Cita bahasa Indonesia bareng lho. Terus Jawa cara Jawa sama. Ini Jawa. Nih, ini begini Bapak ya. Iya. seumpamanya atau seandai katanya iya ya iya apa apa ada kalanya iya umpama saya ini toh bangsa Indonesia iya saya hidup di tanah Indonesia iya benar juga saya termasuk bangsa Indonesia cocok kaitan yang saya minum air Indonesia betul oh, tak minggir minggir umpamanya saya tidak bisa bahasa Indonesia lu kok kan ya orang jadi kejungkel lagi. Wah, cara Jawa, cara Jawa. Ditawar. Apa? Aku takon cara Jawa karo bahasa Indonesia iku bedane apa? Ya kan bedane padha ae. Oh, padha ae. Iya. Yo kok kok iso? Lah nek kon kurang percaya ya. Contone iki. Contone Iya. Soale aku biyen iku ngene lho. Hmm. Wis. Contone ya. Iya. Wite gedang iku kan nek ngarani basane apa? Oh, wite apa gedange? Wite gedang. Nek wite ya tebok. Omong amu kon ya gedang iki lho. Lah ya gedang. Iya. Lek gedange pisang. Iya, basane pisang. Basane iya pisang. Iya, iya. Anak pete. Basane apa? Ayam. Lah bahasa Indonesia ayam. Lho, Iya, iya, iya. Lek sapi. Sapi basane lembu. Bahasa Indonesia Ya lembu. Iku lek sapi. Bahasa iku pamane wedhus. Lho ya mendol. Ya. Lah terus bahasa Indonesia nih. Lho iki ngene. Kon tak omongi ya. Hmm. Sapi mengku ya bahasane lembu. Bahasa Indonesia ini ya lembu. Iku lah sapi. Iya. Apa masa iki wedhus? Ya mendo. Lah terus bahasa Indonesia nih. Asale sapi ku lembu. Bahasa Indonesia ini ya lembu. Iki lak sapi. Iya. Lah saiki pomo wedhus. Wedhus bahasane ya mendo. Nek bahasa Indonesia ini iki lak ini kula wingi to wis mangkelan. Ngono kemeru, wong garung aku pinter ya iku lho. Kon kemet, kon kemetok. Waduh. Dadi saiki tak tak takon ya. Iya iya. Bahasa Indonesia karo cara Jawa iku wernane akeh ndi? Ya akeh. Ya akeh bahasa Indonesia sih. Kok ya cara Jawa, Pak? Ya omonganmu kan akeh cara Jawa. Ayo kok gak nih, kemana aku mendhe nanggonmu? Ya aku sing di omah nganggo bahasa Indonesia. Iya iya. Permisi. Makri, makri. Makri ya. Iki lo kaya narik. Mari, mari. Ah, mari, mari. Halo, Cak Munawar. Wah, oh, si Kertolo. Loh. Ayah kemana? Wah, sedang tidur, Dek. Oh iya. Istrinya kemana? Juga tidur. Anaknya tidur. Oh, kok malah tidur, Dok? Pernah mek gitu. <laughs> Tidur, Dok. Tidur, Dok. Kan jenenge lambemu njaluk dideteli korek anjen kono. Lah cara Jawa lah akeh. Kok iso ngarani akeh? Ki umpamane kon sing di omah aku sing menjayo. Iya. Permios ki. Eh? Kon kandakno bastol kono. <laughs> Permisi. Iya, permisi. Oh, monggo. Oh, Nggih, tak war. Lah, bapak teng pundi? Sari. Oh. Lah, rakyat itu dia tahu? Tilem. Lah putrane? Ndekok. Rake ta warnane. Mosok tidur to. Iya nek mbok ning ngorok. Iya. Nunggu anakmu kon pek dhewe. Lah aku balik rono ya. Iya, iya. Iki lagi persoalan adus bapak. Iya, iya. Oh, halo. Halo, Dek Tolo. Mana ayahku gak kelihatan? Wah, sedang mandi, Dek. Mandi, ya? Iya. Nah, istrinya kemana? Dia juga mandi. Nah, mandi. Anaknya? Mandi. Oh, mandi, Cok. Terus mandi, Cok. Apa, nih? Dek Tolo, jolah, ke. Eh, sorry, gak tau anak bener, ya. Kalau jolah, Apa, nih? Apa, nih? Belum-belum, Dek. Monggo. Lu, Bapak, sarap. Nampak, Dek. Bapak, gue ada apa, Dek? Oh, nah. adik adik kula inggih taksi apa ya aduh <laughs> oh, inggih inggih lah putrane jek to sing elit nek enten pundi anak kula ta inggih taksi bluron lho ya iya iya wong aku dhewe mili kok gak kupinge tolo enak digigit ngono ae kok niki kita ah, sing penting saiki kok jek kere-keren puro basa Ngene kurang ngerti, ayo takon karo Sapari. Sapari ku bahasane oh pitung bahasa. Bahasa apa e? Kami sing iso belas. Waduh, re, wong bahasamu iku bahasa koden. Ono maneh. Penyakit e tak koi. Sing gelek maca buku supaya bahasamu iku lancar. Lah enggak buku, Nduk. Omahe Sapari piro ae? Apa wong leles padhae kacang itu. Kan ini bojoku merancang. Merancang. Eh merancang. Eh, aku ikut tenang udah ya. gue. Syukur, syukur, syukur ya. Iya. Iya, ra iya, aku kon dah. Ya iko sepuluh dino Iya. Iya. Aku anu rek non desa. Oh, lalu apa non desa kan? Wis nyambut kayak kalau bentuk pendungamu war. Oh. tadi apa? <laughs> Pangone Pak Lurah. Lah yo, nduk. Nduk enak-enak. ya dodol bakmi iya kok nang desa dadi pangan kok tambah mlorot iki jenenge ya ngono kok iso ngomong dinis ya mas lah iya dinis ngon wae lah irungmu njaluk stampet jane wae tapi penghasilane re penggalan kutho lan desa ku padha ae iya lah ngono ta ana kutho lek hanya digawe ya dene iki aku melok takon nek kan kon ngomong nek apa dadi pangon. Iya. Kok iso ngarani enak iki bayaranmu piro? Nah, bayaran dinis arek. Sak wulan Nek uang makan lumayan teh. Iya. Tak bulan niku, gua saya ketahui uang makan. Dulu dulu. Bayaran ni. Iya. Tak niku, ni gua mek telung ewu. Ayo jeng, pengen kenderuwo bayar. Kalau uang makan ni kok gede temen karu bayaran Walik, Wali Walik? Walik. Wali. Entah wala tak wali tak gede nak tak tambah ingat. <laughs> terus terus penggalamu nduk kono apa waduh rek angon wedhus ya wedhus iya ate wedhus wedhus kendit oh, oh anu mlulu wedhus kendit to iya kendit kadek kendit budeng tak kendit budeng war kendit iku sayangane Pak Lurah oh iya iya, iya. mau niku situ hmm. terus tak ramu tak ramu tak ngon dadi 35 wedhus. Wedhus sing wedhus cilik ah. Wedhus cilik ya sing telung puluh lima. Ya sih iku cilik gede campur lho. Oh, baik. Lah sing wedhus cilik ya apa lho, Bang? Eh, dadi dingon safari suwe-suwe dadi 35. Dadi 35 wedhus. Bareng kon ngon, tapi kok wedhus gede dadi 88. Iya, saya wedhus cilik. Bareng dingon ana di lapangan, sikile bentul abuh. Iya. Lah dingtuk kalau dengking 35 ya. Karmonure atau kiawa. Hmm. Tak jangan nyambut gawit lancar dadak. Kon ro nek wak sumo dijenengi toto iki. Wah, medhi arek kowe. Iya, mbak arek iki. Ditukono bapakne sepeda motor anyar. Oh, bapakne mari oleh duit trabasan. Karmonure. Sepeda motor iku ditumpak ya mbek anak jenenge iki. Iya. Belajar iki. Belajar muni. Lha engko kae iku sepeda motor tak tempeh iki. gak lancar wong belajar. Dik belajar iya iya. Wong dik belajar mana lho. Kelas apa-apa ngoang ngoang ngoang ngoang. Wedus ku kawus. Iya, waduh tampar disendat wedus. Wedot. Waduh soro kon iki. Waduh tak tutut aku melayu sampe sifat alis. Eh, sifat kopin. Kon melayu sifat alis, sifat tombo. <laughs> iki sifat kuping. Terus ya apa? Sifat kuping. Iya. Tak tutu teleng-eleng penasihane Pak Lurah. Oh, jelas kan dilarani Pak Lurah. Lah ya makane aku tak Nek ilang temenan wis kon dihukum. Warang mau disembit itu malah wai tak uber Iya Mau sidik-sidik itu, sau tampari loh Kok sau terus, kenek Pedot wanu saking wedi saking wedine iki moko kupinge gak kuat to le ngrungokno sepeda motor mas eh, yo apa aku ber terus sampe di mana wedi iki tetekno eh, ngarep eling-eling kon dipasrahi wak lurah iya warung wedi dan mencolek kalenan tak saut iki mesti kenek lo kenek kenek pedot iki le pedot Terus saking bantrimu Aku bersama di mana waktu itu? Iya. Waduh, kawan kawan tak saut kupi ni war. Kenapa? Kenek we, pedol. Hei, oh nak kok metal. Baru ngono rek, oh nak Iya. Wis pada cekel cekenek. Kira kau ini apa? Bantal tak wali. Para esok biar itu. <laughs> Hmm, Para esok. <laughs> Oh, apa Napa? lo? Apa? Ini takkan ini mah. Oh, untuk nikah tolong balung, cok. Sudah nggak, gini dulu. Ya, apa? Kepi nurut mulia. <laughs> Iya, iya. Ngomongmu, batas hmm? sana sampai sak mulu, Apa? Anak gue rumah, nopo pengen sampai tak pasang kabel. Ayo, motoku sampai kero. kero. menggoe pungasan ngipi. Lah maksudmu ya apa? Lah ngipine ku dijekno. Lah terus aku ngipine tak dijekno ku turu ku kapan? <laughs> Ah, kon wae apa penggange turu ae. Ya cepet-cepet nang ndek tangga ku. <laughs> Eh, ngomong iku ngomong iku mbok ya sing membawa keuntungan rek. Apa maneh kon manusia otak-otak hidup. Kalau ini menjelekan mana jani? Ya? Iya. Pengetahuan umum itu keluar. Kak jani safari saya ini termasuk sepiti <laughs> ruwil. Oh, apa sepiti ruwil? Omong kamu kayak ngono iku lho contone ini apa itu? Kang ini mengatai pengetahuan umum alu iki ya oke ya. Iya, Tapi iya. aku takon saiki yang paling besar takon apa madai penghasilan ya takon apa madai madai takon gua nggak gak madai gua ngerti madai yo ayo padahal ya ya ayo yang paling besar pabrik minyak tanah di Jawa Timur itu mana Badada. Anak gue yang jawab. Nggak Lah ya. Cepu? Iya. Kono Iya. Iya konotok Iya. Iya. Lha kan ki mbadeli apa panjene kon niat notok ya lah saiki pabrik gula lho pabrik gula iku jati roto apa kon notok iya ya iya apa sih karepe ngomong iki oh mergo kon notok mang ngopo notok iya toto lho kon Lah cucu keperwujud desa iki tak badhe kan. Iya. Uyah nambi. Uyah. Iya. Sing gedhe duro. Ayang ya. Apa kono to? Akeh lho. <laughs> Eh, Aliana. Wis burung gak kono aku. melok katon maneh. Iya. Wingko iki ngomong ndek ndi? Bapak. Kono to? Enggak. Acara ono kromo lho, ono lho. Soale wales tok lho. Lah terus iki berat iki miring gede. Berat. Iya, rawat, rawang. Temen ae iku. Iya. Apa kok nunjuk? <laughs> Ora ben bales aku ae. Bales. Nek kemari durung tau didugang lentengi yo. Eh. Kon muni cepu iku jati mur jateng ngadepi. Niku dah cepu. Iya, termasuk jateng nang. Ini kok mau Jawa Timur? Sama kok Jawa Timur? Perungu arek sekolah-sekolah kan. Wah, Jawa Timur pun di Jawa Timur ya termasuk daerah kene iki lho. Surabaya iki. Iya. Ngawur Jawa Timur Banyuwangi kan lho. Pergowetan. Ngawur ae. Pergowetan, motor Bali barang iki. Kartu oleh di Jokong. Jawa Timur kok Banyuwangi. Eh, ya ngerti Jawa Timur. Iya, ndi. Wah, Petani Banyuwangi lan segoro. Lah ya, Ya itu. Loh, <laughs> kan iku ngomong. He, eh, aku satu oleh cakepan. Aduh. Waduh. Pelawak? Iya. Nah, iki. Nah, itu tuh terbatas lima orang. Jiwaku aku pelawak yang nolak lama aku tumbanyo lagi. Cakepan <laughs> aja yang kerja, Ya, eh. Iya. grup itu membutuhkan wong lima gaun sama telu, termasuk trio. Kan? Ya ini sing pen sing wis sing pencilak anggar Aku mrono ya mertuani petan di banyo. Tapi hanya ini Pak Pulawa. Lek manyoli konco enak dari bareng manyoli penonton. <laughs> Soalnya balaya sih. Kamu lah kan? Dia nyanyi Pulawa ya? Iya, iya. Nah, saya yuk nyanyi jual beli deh. Wah, iya. Iya, pompong rendeng jual beli ki. Enak lah. Iya, rasa murah mbengan lah. Iya. Kalau lihat jadi kulak di permanen. <laughs> Iku kula rasoan wae. Ya apa jual beli ya? Jual beli mun awar ning gak itu. Hmm. Ya. Judule nyanyiane eh, bangun tidur. Oh, oh ya. Ya, bisa kan? Iya, langsung langsung. Mulai ya. Hmm. Bangun tidurku terus mandi yang gak itu. <laughs> Jadi kan yang gak itu. Eh, kon ngomong mau pakai sabun. Oh aku ah. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun. Tidak lupa menggosok gigi. Pakai sabun. <laughs> Eh, Bocah iki pakai sabun. Pakai odol. Eh, odol mari sabun odol. Bangun tidurku terus mandi. Pakai odol. <laughs> Ulangi pakai sabun. Sabun dicek. tidurku terus mandi. Pakai sabun. Tidak lupa menggosok gigi. Pakai odol. Habis mandiku tolong ibu. Ringkes-ringkes. Bersihkan tempat tidurku. Pakai minggat. <laughs> ringkes. Kok iso ringkes-ringkes kate minggat. Ayo apa? Iku aku duwe. Oh, apa? Asli, kate campuran burung kakak tua. Nah, oh. iki lho. Kan ono niki niki, dicampurne ngombe putih ya. Sekarang aku dhewe rumono ta. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Lho ya, lah. Kok kok Wah, sih, kadek campuran di mana ngepret barang lah kan? Panu grese yo karo karo yo kana. Burung kakak tuwa Iya lek burung macam-macam lek dadi ranji yo. Kok kawe. Cek guyonan rek yo. Saiki sing penting ayo anduk ayo. Nawar. Iya. Dhuwe temen lah dhuwe. Oh, sih sih dulu sih. Ayo. Iya lho, Piro? Satu kawe. Eh, cara minggu ambek anduk lho ya ini Ah, iya, omongi diakeni. Aku mlaku dhisik, mlaku petuk, arek edok ta apa? Iya, iya. Ayo, ayo. jenu ini ya gak ngomong ini kan gue nek mulai kalau belum jelas nanti datang betul aku mesti ketemu orang telu ini belum pikir lo lagi kan naik ke gitar ngawur baskom Jangan kok nih, ini mana anak Ibalesen Mulai, mulai, bingung kabe Hei, itu kan di? Bapakmu di, Enggak ana. Ora ana. Kon ora ana ndep warung kon ae lah bapakmu wis beli warung ae. Kok jange menggo ketok bapakmu wis gak sudi. Peteng jange luwe nali warek ae iki. Lah kok iso lho padha ae wong dodol. Warek iki delokane wangi ambune ayu. <laughs> Walik goblok, walik menek iso apa ki? Oh, ambune wangi kok. Oh, ya bener ambune wangi lah. Jadi apa sih iki? Lah ngandok. satu hari ya Mbak Kartolo hari ini ngomong lambi ini kok lala oh, lala Kayak gini deh, kena nih. Desak, desak, desak, desak, aku nyopet munangan. Oh, kok? Kayak nanya. Oh, lagi ya, munu. Kok ini, kok butuh duwe. Ini kok nanya. duwe? Kok duwe? Bapak, ayo. Oh iya. Atau ini, atau Apa? Enggak mau jepit kan penelitian ini segel kuat. Iya tuh. Lah, materi jepit lah minal kira-kira. Eh, anu dia, enggak ada duit lah. Enggak apa, mau belanja ada kan boleh. Enggak, enggak boleh. Masuk melaku. Sana. Masuk hmm? melaku enggak boleh. Melaku? Melayu aja, gelis kan. Lah, aku orang-orang trend banget. Lah, eh. Rambutnya gede-gede. Wajah Suwe wis suwe tak kriting no. Ali iki nang kelas pisan Kembangane warung kene. Kembang apa? Kembang apa? Ya kembangane mulane lari. Apa ri? Gandute ngatis. Dulune manggon kon lho lho apa? Iki lek tak usum. Anjane mari udan iki nang pasare jembrot ta. Udan. Udan. Tolong kok iso ana kene. Ya kata lah. Oh, apa sih, Bang? Rambutnya setengah ribu. Lho tumun kemrono. Mesti ana ae. Sepuran iki wong yen ora arek kurang ajar ora wis. Ora nek wong kurang ajar mesti dadi dhuwit. Lho kon ro arek arek ingkang teko pas sama. Mudun oh. sik tas mudun ae. Arek iki numpak gak dalem sembarang. Ngambil iki kar. Enyek, enyek, enyek. Alah, dek kucing yo kang ngua ing lono wong. Hmm. Arek wong ayu gurune mandre. Hmm. Oh, arek Melung gadung Melung gadung emang Para orang mulai Dulu ini Tak omak itu ada pahamu Itu ngono Kalung Oh. Kau cuci mas? Ngawur lah <laughs> ini. Lidi ya dek? Lidi? Ket mangla tak kontok aja. Kau ini gak belanja kurang aja sih. Kamen tambahi tak? Kena nak pira, nak pira? Nak iki loh, rong ewu. Itu tak sini disik ya. Torok, <laughs> lah kok enak weh dong torok. Kedudukan ku bunyi, lak itu dinari. Duduk, duduk. bononge sampe nang ngene nek ngene ambak nang ngene sang aku duga ta ambek kakak ngene ngene iki arek weton ndi lho nek pati eh, eh. iki lho pati kan ngawur kemanisan iki namun namun tak ngene warungku hmm, ketok tak tutup tak tuji aku diandoki wong ngene ngene yo terus arek ayu nek kok Walau mungkin ke batuk ke mulu. Iya, ada itu potongan yang lho ya. Bahaya ini. Ya, saya ini mikul <laughs> Lah, para wajah mikul banyu. Kan ini umpun nyawar mawan, Pak. Alah, kan ini kok ngirume. Ngirume kok sentolop mulu. Sentolop, ini ini sentolop. Saya tak pernah. Pernah eh. apa lagi? Gak sepeda pun. Sepeda di. Sepeda apa? Sepeda Cina. Ngomong-ngomong, kamu belakrak, kamu ini. Ini bajing. Ini lho. Karena menawar teman ini malah tiga. Ya? Iya. Apa dah? Kecilnya jangan bobot. kecilnya bobot ya. Yang belum tahu jalan. Buatan pasti, buatan tadi, kebetulan kan buatan tadi. Oh, tadi, kita di, kita di tangan itu. <laughs> Tapi kalau mau tidak bisa pari sing wedok sing dhisik, oh iku arek sugih. Ya. Mati sing wedok dhisik. Di bunder kloso sing wedok. Ngono. Ayo sik ndak kowe. Nanti. Ayo. Kala ngete kus. Lha kok macam kate ndi? Nanti. Ya ayo wis ngene. Kayak ngene nek. Alah. Mbok ya iki nek seneng kon gak sendiri menawar karo atine ya. Iya. Seneng menawar aku mbok kon karo pikirku. Saya kayak yuk jauhin nih kok. Kok wong kelakon apa kok gaya kowe. Wis duduk-duduk mung arek-arek kon wis tuwek. Wis gak kekek. Duduk jamane iki. Iya, gak iso lira. Paran yo, bapak mau kemutu wae. Tak ngene. Ora ngomong merone gak tebet ambek sabuke bapak sing. Yo. lawas yo. Ai sing. Paran bapak. Aku cinta kok ndak gelem. Eh gak isin, aku gak cinta lho. Bapak mau ngukuk kon aku dik ya. Saya Pak Ica e gulune kemelen kene. Ngajar iki. wis garing. Wis lah. Bapak lah. Lah kartal nang Ndi tasmu tasku ndi? Batine gak kaya lawan. Tasku. Oh digowo-gowo dhewe. Kok ikun ya takon. <laughs> Ya iki mah jadi sacing iki sing ana untune. Oh, jenenge ana Aku mangkal mereka semuanya teman. Kalau ada komisi pilih gitu, <laughs> pecah-pecah ini. Dan ngurusin kok belok andok-andok sikil. Wis ini. Ya? Eh, eh, eh, Loh. Belipet tau. Belipet ya. Kok bae oleh pemasang keliru kok. Keliru apa? Guna ku sing mamel. <laughs> Gak enak dasmane gak mintem-mintem nemen gak sawet dompet sing ana isine. Saiki ini di baru, ini, nang. Aku mangkat mbek Basman. Hmm. Aku tahu yo ambek kanca kuliah nang arep ditutup lawan. Hmm. Wedine aku gak bayar bae. Saya bisa umur untuk gak tahu. Bener lah kalau ngono. Wingi sore maghrib, ya. Kira-kira setengah itu, undang hmm. deres, kartu ngayup, ya. Bener kan, lawangnya terus ditutupi warungnya. Nah, ngayup ngayup utang, oleh gak ditutup ya apa. Bener gak nah, utang? Ada, untuk saya keban misi, kalau lima ngatus itu. Ya, untuk sahur itu, ya. Wah, bisa ini, nah. Tadi sih, ya. Ya, eh. soalnya wajan-wajan ini bahasa manku. Ya, anak-anak kaman, kata-anak kaman, wajan-wajan, pokoknya Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Kondisi ya. Ah, ya. Ya. aku tak tak nyusul ya. Ya, ya. Mulane mulane. Sembarang teko akal kok. Sebab apa sih? Akal bare okol iku siji. Nek okol iku gunakno kekuatane akal, gunakno pikiran. Tapi itu contohnya kayak aku iki. nyambut gawe marung ngene masalah. Wis wis luwih-luwih sing tak pangan cukup sing tak pangan. Cuma sayang uripe tuwa dhe anak siji bojo gak ono. Bojo mulih nang zaman Jepang. <laughs> repot repot mulane sing jarane warung ya umum ya warung tak basman ate anakku koyo ngono lho anakku ngerti bisa nyangkuli wong tuwa bisa bantu wong tuwa warung sing paling umum lho warungku adik ah, warungku itu mang bisa menjaga kebersihan kebersihan adalah tanggal kesehatan cocok kan ini umum eh, eh siapa kan lo cocok kan ya oh pokok niku wis wis wis gak lo ket mau tani kau niki tadal apa lo tadal apa ya ini di tepi ini ini di tepi ini tani kau nari ini kok iso dadang ngarane wingi didol maneh lupa ngene kon payu ngenteni kon nah kas ngenteni kon ngerti ae Lah kenapa pasar ma ya apa kena pasar mah? Oh, ana niku prei kabeh gak kondo, Pak. Lho, lah kabeh kondo kok. Ya gak oleh sedange gak ono, telone gak ono. Oh, nggih gak ono. Gak ono, bumi gak ono. Lho, lho, lho, lho, nek soal larung biasa nak ya. Sing penting bapak iki. Bapak iya ini biasa es mam, mari mam, mi, mari mi bubuk. Mi bubuk. Iyon ngono ta. Ya Bapak sing bayi, Pak. Nek kon gak blonjo, gak blonjo. Terus bapak iki mangan apa kok iki? Ayo. Nek berarti sono iwak iwak ayo. Iya ya gak tuku iwak iki mang aku ya bengong. Lah iya. Yo pokoknya kok sakno. Nilai mari. Iya apa? Iku mang lho. Sapa di sebelah itu lho. Oh, Pancing kepana lele. Ayo iki ta. Iya digendani mari. Lele ni tuku ni. Gondo. ya marek yo lakeh. Iya iya iya ya. Lele nek sekon tuku. Ya, Iya enggak? Mari Pak itu kue dewa ya. Iya ke iwa. Ya Pak ngai ben ae Pak lele ne. Cung ae cek bali nang kancane. Ojok ngono ta Pak sampe niku. Wong kon kok awake wedok iki goblok iki kon niku. Mau gak iso masak sih. Ayo digoreng tas, diserapah. Lele ku nak ya go nang ngono sumur betet to nya. Betet. Iya. Diketok. Iya diketok-ketok ngene. Ojo sakno Pak. Antara ngene. Wis mari kon ketok-ketok nak ya uya ono. Iya. Iya. dadi. Hmm. Wis tak nopakno. Wis mari kon nyai ya gorengan, gorengan. Iya. Lho, mlantat. Dengkulmu andhok. Kon iki apa? Kon iki arek dewa. Arek wedok, Nak. Mau tak kasih ya perpisahan kon niku. Sik gobloke sik niku. Wis iso masak lele, wis gak lele mari. Kayak iki ngono. Mau gak iso niru Newton, Luna, Yumus iku. Nak, kasih Bapak iku pengin liwat jangan lelut. Mosok gak iso masak, kon gak ngono carane nek masak. Lah bener gak ngerti kare. Ayo kare ngono. Ngene lho, iya jangan melut nak ya nek kowe tangga iki ya. Jangan wis umat. Melut ketok-ketokan tembung lo kono. Iku arane jangan liwat melut. Tapi ah, iki apa? Oh? Kon gak ngono seje iku. Jangan wis adem. Lelut urip kon dolno. Karen tak buka paling jengongo. Kon iki apa kon iku? lho lho apa? nek perlu ten jengongo ae eh, sampean jengongo pisan kok jengongo jengongoan cek bab kok kandhani yo omah iki yo pusaka kamar kedaringan gak beda wae berat kedaringan yang perigatane masih gak separuh tak gegem ono berarti kok gawe kendi kendi ngono wirang sak mak wirang sak apa kendi ojo tak kotong rong dino kotong ngare apa apa ngomong katini kendi wis ana nak eh wong sumur ya to wae kan bang sumur kon enggak kon krebek nang ngene blumbang bumi mungkur ngene kon bakek meja bareng bapak mari teko sawah tak ombe enak glegek glegek glegek seger kan enggak iso turu bapak iya gatu nglangi kok ini goblok iki lu ada no boleh balapan iwake wis wis kon niru sapa sih kon niru bebek lu gak ngono wae iku oh arek bapak minggat kamu. Ya, cek. Agak Eh, halo, guys. Ya kurang ajar ya. Eh. Ya. Hmm, wes. Wes. Ya saya. Ini anak benar ta? Iya. Wong hmm. buriang kok. Apa sih temen anak benar? Iya, iya. Ya wis aku pesen arek iki ngun sampe gede. Lah sampe niku urusan iki. Si. Lu gak boleh diurusan apa pesen-pesen lu anakmu ah. Kamu nune lu turun aja yang mau mana pun mau mana. Soalnya oma oma lu aku cari aku sih. Gak kau melok ngatur lu, eh? Orang kamu itu orang panding kontor. Oh ngiling no lah. Kamu tuang gak usah ngurus hmm. rumah tangga. Tuh ngono ini. Bagaimana itu jitor, kasih dua. Hmm. Kuru-kuru sana. Eh lah, kamu gak tahu dicula uang apa nih? <laughs> Eh? Kalau sok ringisan lo, utangmu lo, 500 ratus utangmu lo ya. Siapa? Apa? Kita mau anak benar. Iya. Dapat sih. Iya mbok. Anak penuh ayu. Iya, apa? Dia pernah kayak saya enggak. Lo? <laughs> Oh, kuning kuning, nek ning biyen ya kuning. Lho kuning mboten kebian, cuma coklat. Lho, ya sik kan iki. Mergo lair e biyen bare gedhek. Hmm. Ngombe ngombe ngombe. Ya ngombe to tak ngombe nak. Dana AS, AS. Apa? AS. Apa AS? AS kuwi apa? AS lho, kudu kita lap tapi lho kan iki. Wah, iki model model ngomong wong tuwa arek iki. Iya. Ngono lho. AS. Apa? Iya. Ya lah. Ya nak anu kalau es es anak apa? Ya es batu ta apa kalau es batu kan kerikil lah bagus niku wae. Gendeng matane iki. Keguyon ta aku nang warung. Nah ta ana. Ya si anu liane liane liane. Es minta grajine kendrene. Sing graju dele bapakmu. Munawari ngomongi jalan terus arek iki. Eh. Lho, ya, Pernah kau siap-siap nak gelas-gelas pote kok, bobote ya? tak? Iya, susu iya. panas. Oh, susu panas pinggir ya Datang kopi. Lah sing iki. Kopi lumutan. Korban. Kok tak cecek dodong ora rontok jantungmu kon. Dodol kok kopi lumutan ya. Ya apa iki? Kopi giras. si sik sik, kon kok model model kalau aku kemarin gak ada istilah kopi giras. Saiki kok nanti muni kopi giras apa sih maksudnya Ya lebih ya keras. Eh, aja ditawan lebih keras nih Wis gak mau kopi gerem. Ya sik sik tak. Campur macan apa? Lah apa? Lah apa kopi gerem? pokoknya yang beri ring. Iya, yang lebih kayak yang terlalu yang ini. Ayo, ayo, ayo. Tua, tunggu kok mati ini loh. Loh, ya. Ini pirang di nginep hari ini. Iya, kan ya, anak petang kalau di <laughs> Tak, masa kan lebih ada, kan kan pun lihat tak. Ini gak warung itu kan? Bondo, ini yang pos ini ya. Loh, loh, loh. Ini sini nanti, kok kari kelawang. <laughs> Ini sini, di sini, di sini, di sini, Wah, ora ajeng lho. Ini suka petele umum aja. Lho iya. Lawiri ajeng cikrak. Ana. Ajeng hmm. cikrak. Ngono ajeng cikrak. Lho kok nggo kuwi krawone di krawon kecanda. Apa? Krawon paku. Lawar. Lawar. Rene kok cebuk kon. Kon cebuk sih. Sing saiki cebuk plastik, nek biyen cebuk plastik. rugi itu ah. Iya, nek kan gak rugi ya, nek kan rugi itu batok. Ini mau ngadu cinci ini goblok. Ya dia antem sampai sini mana. Oh, ada kok potongannya. Kena sego garin iwak petro. Betul, gari iwak petro. Kak, kak. Apa? Gak ngono kali ah, gua anduk ta pas ini anu kan eh depos kok kene iki. Aku iki kena tak Lha iki apa iki dalem? ngawur ae sing diwaro ditutu ciri ana kamar kosong to lho kene iki lan to eh lan to turu dhewe motor kuwi lho apa ya lah nek kok ngantuk ya smulya hmm. aja turu kene eh, mati lho lho ah, aku iki pegel kan apa iso ati sastra ati ya ati sing kamar iki iki kamar temen iki iya kamar kuwi iki kasir ta tempe Pak <laughs> lari, tak lari. Sampai lari, ngene. Masa lari, kan gue lagi nang warungku cek nemene iku ngatur kuwe isan. Tak turu dhewe. Iya ya turu turu. Repot. Sak pilate ni warane wong ngandok. Waduh. Loh, nek kok tak gladuk. Tak bener. Lakenan niku napa? Lenan niku cara mandiran nek cara jauh niku ame dik. Oh, iya, tunggu ya gladuk. Monggo dik. Gladuk niku cara napa? Cara nggih, cara cara kula. Wis <laughs> sampe mulai ya. Lho, oh. beres. Lho, puni wong kula niku beras <laughs> kuwi. Masa puni beras. Beres. Yang kene iki warung biasa, Kak. Mboten dodol beras, ngerti ya? Ora gila ora ya. Lho, sing dodol Iya, mong cara mendura beres, mong cara jawa niku. Kok kan waras. Oh, nggih waras, waras. Burung, nek. Yo, menenten. Nek sama pelek burung, tarturi. Niki, warung kopi. Niki, bener, burung, ya. Loh, beneran tuh, Pak. Beneran burung, nih, mereka ini. Lan apa? Aduh, kong ini. Nek cara mendura ini burung, nek cara jawa ini warung. Iya lah, petuk wong Inggris, nek. <laughs> Warung, nek. Nggih, warung. <laughs> Saya nyomoi. Ah. Ah. Ya apa sih? Saya nyomoi ini apa sih apa sih? Saya ikan jenang ini ku. Ya cuma gaplek ah. Cuma jatuh mah. Yang apa sih ini? Sampian ngomong hinten jenang Loh. Yang dia. Saya ikan Ya saya ikan cuma cuma desa. Saya ikan bukan Pak Imo tak. Ini nyamane den mon apa gari mon apa jon apa kosan ini di. Oh kulo tak. Kangge. Kau jeneng kulo. Iyalah. Mau gue tetap tangan tak. Iya. sampai terkenal kali kulo. kenalaken nganu kula Dasko. Dasko. ya, Dasko. Agel ya, terus aja eh, iki koro. Kajak. bangka, Apa tuh? Mbak Betiki lagi wedi. Ora gelek terus. Ora gelek mawon Kok temen gua tateman. Eh lah aku tatem, tateman. Oh tadi niki jenenge Basman. Ya nggih. Ngomong Basman ya? Nggih. Nah lagi. Nggih. kok pinter tahu ya. Dereng. Niki. Ya lah. Ya. Eh jatuh terpelajari. Nek takoki perdak-perdak kok daya sapa prengote malang tak ketok. Ya tak Mungkin. Wong ngomong kena apa-apa. Nggih. Penting orang itu do api. Oh, ngoten nggih. Nggih nggih. Anu dari lima, saking punden kan. Lho. Eh, eh. Nek punden mriki ini sebelah mriku pojok niku keramat punden iki. nenggok tekuan ke punden. Ini kan sekarang nih ke punden nih. Cinta kon punden itu cinta nih ke punden sumber. Asal ini kuisa keng punden. Langge, lo langge punden nih Nek siapa nyekar meriko. Terus nyetak ngerti ngecak ngeduro deh remar ya. Langge. Keng punden ku marekan dong mareki nih lo. Lo. Asal ah, ini marekan mareki. Lo marekan siapa ya? Apa ah, temuk gak temen marekan niku nek temen marekan niku. Asale dusun niku lho. Oh, dari kok kula ta. Nggih. Kula niku asale Surabaya mriki mawon. Tawangane bodho tapi goblok. Atuh atuh atuh. Masalah kok mesti kok ini jatuh mari wong iki rek. Lho sampeyan nek gedebekan ten mriki. Gedebekan. Gua salah gedebekan iki. Cara yen nopo kabeh gedebekan iki? Ya gedebekan iki. Oh, anu pak? Oh, ijen pak? Ah, gede-gede kan? Yalah, cuma gede-gede kan kecebukan pisan. Kulo ini wong loro. Oh, wong loro deh. Loh, cinta sing loro. Waras kabe, bantuan loro. Oh, wong loro. Kabe waras, bantuan loro. Hitung dua ketegan dia. Loh, ini mah ketegan barang deh. Tung dua, eh, jang kali. Ah, wong loro. Eh, oh, loro, loro. Duro, jawa, bantu air deh. Ini, kami-kami. Tung bantu bangsa Indonesia. Atuh, atuh. Indonesia. Indonesia. Indonesia, Indonesia, mau tak Indonesia, tak iya, aku masalah, itu satu sopa lagi, <laughs> bodoh, bidang, lo lo, apa? Sate emang bodoh, sate di, lo, sate di, iki, hmm, masalah, sate di, ini kenapa sih? Eh, lah, ya, ya, ya, tapi wedhus, lah. Ah, setindi. Hmm, yang enten saknipun telas. <laughs> burung apa ya nek tanduk kaki di kopi mawon tadi. teh. Kopi apa nih? Ya, kopi yang ini biasa. Oh, kopi yang Hmm, hmm. enten. Saya beda, enten ya kan? Apa? Makan. Oh, jalan matang. <laughs> Kopi ke ono iya hmm, apa ya. pasar tutup nih wau sepi nih wau. Ngene rek. deh? Ini kasih <laughs> ini. Iya nak, iya nak. Ngomong oh, turun kaset nak. anak bahaya meturo nak mbah anak ni ranti nak kuyuk ini anak kula kak saya nak mana dia anu kasi ini oh iya apa kasi ini oh iya durasin wah duplek oh ini kuping tak sesek ini kok kasi ini durasin mas ya coy kenal lagi deh kenal lah kenal lah kok mungkin ini yang mana mungkin ini iya dari gulimano oh Ora gilimane. Gilimane lagi kok Bali ngono iki. Anu. Tak tak pernah dekong dengar ya anu di mana anu. di mana ke safari di anu? Pindah Munawir. Lho, lho siapa menawer, menawer ya. Nah, salah kelai. Ya. Itu gimana? Ya, kau di kau lagi safari di menawer, Iya, tahu teman sekali. Iya, tahu tahu. Itu, jangan ngomong apa ya? oh, sih direk? lo mau ditengekno. Niki ngeten wae wonten arek loro mriki jenenge Nusatari, kali Munawir. <laughs> Melok ati kali Munawar mriki ini Ngono ya? Ini lebat, lebet isu niku iya. Mana nggih nggih. pun, anu riri. War war. Ini, ini semari betul kan ini. Wah. Oh, oh, ya, apa? otang hari otang yang hari kok ya wong tangi iku. Lha iya kok dilekuk ngentel kaya. <laughs> Oh, kan kalau gempol lagi utang nyelok nyora jre iki. Lho, njet ka njet njet. Njet ku apa njet njet iku Kaya aku ngene gak ngerti ya basa. Oh, mek iwak usus iwak limpo. Tua-tua usus e metel. Dalam utang gak dalam nyaur. Rapa kak? Eh? Rapa? Rapa? Kumpul gak sih lebu. Tinggal kesan. Tinggal kesan. Tinggal kesan. Tinggal Pekara ABC. Ah. Nggih. Iya beli lagi. Iki munggo, de utang oh, boleh tak ambil. Ah, iya nggih. Monggo tak ambil, tak ambil, tak Menak rene. Kurane ae. Nek meneh-meneh semua tak kena kerja nggih. Lho, ya kan. Ya seminggu lah, Kak. Seminggu, seminggu. Rene. Oh, ono ono lah. Ono ono. Ojo keker. Ono ono lah. Kula Awak ya aku iki geger melu wedok perkara duwe. Aku izin di rumah tangga terbaru, Kak. Sabar ae, meneh tak kae, Kak. Mung tak bisa nyaw setia ketebang pote mata, anggo pote lak pote tolong. Dere tak melek tu cinta oh, kula. Kliru kabe yo, kliru kabe. Ngomong ngomong tapi Wah tetep. Wong kan kan kupu iki kan kupu. Ambil kliru kliru kliru. Anu, apa? Anu, nggih. Kene kok min nang ae terus. Ya ora Mana mana kak? Dah nyaw. Ayo ayo. Takkan pergi orang tu. Yo yo. Tak nak berapa tu. Eh, saya di Aku kau umum gulak gulak ni. Aku aku kutip. Tak ngerti dah ni. Sembarang ni punya. Mau kau petong sing api. Oh kalau kape. Yo yo yo yo. Eh, ni. Kau kalau mau ayo kape, kalau enggak apa-apa. Tapi tapi di rumah kape. Eh, ring kape kau kape. Oh, mau kau Lah kok gegeran aku wedi nak prosoku. ku. Wis tak cekam kok gegeran mriki. Mung mung melok mung mung sapari yang penuh tuh Pak. Lah aku iki percaya. Tak tinggal mburi bersih kabeh. Tak tarai kaya apa. Kan omae ya. Iya lah. Kok dorong ya. Tak tututane iki tak tututi hmm. lae niki. Iya Pak. Ojo ati pura-pura gak iso wis gak iso. tak nyuwun wis wis wis. Wis wis ta wis ta. Ojo ati pura-pura kon medeni aku. Dolae. Dolae dolae ya takno. Kok ati kelakuanmu eh? Konangan war. Konangan konangan. Kok gak ngerti? Wong maru ngono bondo. Nah, bondo gak le utang. Nah, kudu bayar. Nah, sebab wong maru ngono soro. Ah, ngono <laughs> Oh, tak banting kolek kan ku. Ngawur ayo tak no. Ya iya tak ya. iso, gak iso. Gak iso, gak iso. Mangga aku kelenon, aku yang ngono gelatu. <laughs> Melok-melok ayo. Kau nak kartolo kan? Iya, iya. Oh, arek kok. Si aku takkan arek telur. Kulo lari, nalari. Kulo ke dingin Gak iso, gak iso. Utang beli mangatu tuh ngawur kan kok. Gak iso. Ah, ya aku yang cepat-cepat. arek ini lho. Kena kulo nak kancani liwat lawan ditutupi. Masih kini lak ngerti lak warung oleh bondo. Kak kulo gak. Awak dulu terus Iya. Kalau balik nama konco jaluk suguhan. Oh. Masih utang masih nyawur ya. Masih utang. Cuma ya tau ngarep. Ngarep pula doa ya tau ngarep. Oh, hmm. tahu ya. Aku ngelinting. Nah, oh, aku ngeliling kalau tak basman. Penuh biar aku gak nyambut gawe. Cik nasib penuh gak enak. Kumpul lah. Lagi penuh nasib penuh nasib timur. Iya, iya, iya. sembarang cukup iya iya iya bisa nanti pangan serba cukup iya iya terus ini mau perbedaan ini supilih oh, penuh iya. rupanya terus lalih nasi itu konca yang suruh oh ngono tak nah konca gak nyambut gaya ya gak njaga no penuh kayak ija oh, tapi iya, sing penting lah lahir batu mulane tanpa ada kejadian gak mungkin ngotok kan ini tak serang konca otolo saya ini timbang pun lagi marung tok sakno ayo aku gue anu pelawak nduk kono iya iso sih melawak iso sih melawak aku dah iso iso melawak iso ayo latihan dong aku ya iso ngitung ngitung gak iso macul sih macul macul macul pekel itu tak cukup cocok loh itu ha Bahkan itu untuk dina, untuk lawa, untuk muli. Itu mungkin. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,